Música ฏิบัติแบบวิธีหลวงพ่อเทียนครับเทคไม่มีเทคนิคตรงไหนที่เป็นเคล็ดลับที่เป็นเรื่องพิเศษที่ต้องต้องทำตามเป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับแบบนะครับ ไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอก มันซื่อๆตรงๆิติมันเป็นซื่อๆ อะไรเกิดขึ้นมันก็รู้ซื่อๆไม่มีบทบริกรรมอะไรขวางขันรู้ซื่อๆรู้ตรงๆรู้ตรง มันหลงรู้ ตรงกันพอดีมันทุกข์รู้ตรงกันพอดีมันโกรธรู้ตรงกันพอดี อะไรที่มันไม่ใช่ตัวรู้ตัวรู้มันตรงมาเนี่ยตรงมาไม่ใช่ว่า บริกรรมอะไรมาขวางขั้นต่อไปรู้ตรงตรงชื่อมามือเรามือตรงกัน 动禅诀窍就是老老实实的修，啊，越老实的人修得越快。啊，老老实实的知道，啊，实实在在的知道，啊，贪来的知道，嗔来的知道，痴来的知道，贪嗔痴来了以后，老老实实的看见知道，啊，张老师。 念头来了，都不老实，都不老实啊！非常躁动，啊！都能感觉到，就是老老实实。 果任务妄念起来的时候，我们另外一个心去关照，这个关照的心是不是就是说自己的自信？或者说，用常用的一个词来说，叫做感念。 ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นนะครับ ตัวที่เข้าไปรู้ความโลภความโกรธความหลงใช่จิตเดิมแท้หรือเปล่าครับอืมนั่นแหละตัวไม่เป็นอะไรนะจิตเดิมแท้คือบริสุทธิ์อันโลภมันมาที่หลังโกรธมาที่หลัง หลงมาที่หลัง แต่ก่อนไม่หลงหรอกมาที่หลัง本来是清净的，因为我们的烦恼 ปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนนะครับสามารถเป็นสมาธิ เข้าสมาธิได้น้ำบ่ครับ มีหรือว่าปฏิบัติได้มันมีสมาธิประกอบเป็นน้ำบ่ครับ แล้วก็แล้วก็สมาธิในตัวเจตนาที่รู้นี่เป็นสมาธิ ตั้งใจที่รู้เป็นสมาธิ เวลารู้เสจตัวอยู่ มันก็ไม่ทำชั่ว ไม่คิดชั่ว ไม่พูดชั่วก็เป็นศีลแล้ว เวลามีสติรู้จักตัวอยู่ก็ทำความดีจิตก็บริสุทธิ์แล้วไปตั้งศีลเป็นนักสมาธิเป็นนั่งปัญญาเลยทีเดียวไม่ใช่สมาธิมันเป็นวงอย่างนี้นะเนะศีลสมาธิปัญญามันเป็นวงเนี่ยไม่ใช่ตรงอันนี้นะ มันเป็นสนับสนุนกันเพราะมีสติมันจึงมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหมุนกันเป็นจักแก่งทำนะไม่ใช่มันเส้นตรงนี่นะ ศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เขาแถวแบบนี้เป็นไง这个病要看是什么病啊？多云层啊，如果出现了枯病、死病。 持续不断的，如一个环链，就跟昨天讲的一样，持续不断的如一个环链就跟罗天讲的一样持续不断的如一个环链里面已经有了真棒的证据，但不是那种是早上入定住啊，一个月两个月的那种。 สติก็ไม่ทำชั่วแล้ว เวลามีสติก็ทำความดี เวลามีสติก็จิตก็บริสุทธิ์นะศีลนั่นแหละสมาธิสมัญญา สมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาแบบหนี้ปวดบ้างก็เป็นสมาธิซักผ้าก็เป็นสมาธิตั้งใจเฉพาะเฉพาะเฉพาะเฉพาะใส่กุญแจก็เป็นสมาธิมันเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องสมาธิสำเร็จทํไรสำเร็จแม่นยำชัดเจนไม่ 没没没怕，枯病死病，以食压草压草的那种静而不觉的病是没有智慧，是不可能产生智慧的啊！只有觉性啊！只有觉性，来，来，来，接一个箭头，一个箭头，觉性，接下来就是智慧。 但是觉醒一定要如环类啊，你的觉醒一定要不断อย่างอริมักองแปดอะไรมาก่อนปัญญามาก่อนสัมมาทิฏฐิปัญญามาก่อนไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญา ปัญญามาก่อนปัญญาสนับสนุนให้เกิดศีลศีลสนับสนุนให้เกิดสมาธิ สมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญา ปัญญาสนับสนุนอันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิกำจัดกิเลสได้ 有决心。 站起来，装。 Obrigado. คืนนี่ไอครับ แล้วก็มีเสลดตอนปฏิบัติกลางวันก็ความคิดก็มาก แล้วก็แล้วก็นอนบ่ดับ ถึงประมาณตีสามเลยครับค่อยนอนไม่หลับนอนไม่หลับครับ เป็นไอ แล้วก็มีเสลดแล้วก็มีความคิดเไอไอไอครับไอมีเสลดแล้วก็มีความคิดเยอะครับ แล้วเขาก็กังวลตอนนี้กังวลว่าคัดปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ย มันนี่เป็นแบบนี้ ไปข้างหน้าหรือว่ามันนีหน่อยลงแบบ เนี้ยครับ อ่าอ่ามาว่า มันสะบัดร้อนสะบัดหนาวเป็นเกี่ยวกับธาตุบ้างก็ไม่เป็นไรอันมันไอเนี่ย มันต้องมีเหตุมีปัจจัย ไม่ใช่เป็นเพราะปฏิบัติ ปฏิบัติมันไม่เป็นอะไร มีแต่มันดี แต่มันไอจากลงตาเวลาเนี่ยเจ็บคอ เป็นวัดเสียงไม่มี ไม่ใช่พอปฏิบัติ ปฏิบัติมาว่าจะเป็นวัด หรือมันจะไม่เจ็บเหมือนกันนั่นแหละ แต่ว่าอย่าไปกังวลเป็นเลดมันเนี่ยก็มียาอะไรที่มันบรรเทาบ้างก็ดีนะ ไม่ใช่เป็นเพราะปฏิบัติ แต่ว่าอย่าเอามาเป็นเรื่องกังวลใจ อย่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ 去的途说。 เคยใช่ไหมฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเช้่เจ็บคอเช้่เสลดได้อยู่กับหลวงตาก็มีตอนจีนจะเรียกอะไรว่าทลายโจร นั้นยามหัศจรรย์ยาเทวดาก็เลยเจ็บคอเป็นวัดได้学的人才不会把身体写出病来，只要让身体越来越好。那么不管他咳嗽、流鼻还是怎么样的治疗，都不要让。 ีิก็มีห้าวันหกไหมห้าวันหกใช่ไหมไม่รู้นะดีทงไม่รู้จักครับไม่รู้จักจะมีอ่างครับม 生活当中，我们的动作是连连贯性的，是一串的。比方说拖地的时候，你的手要握住拖把，然后你的胳膊要来回动，然后你的脚还要来回走，然后你还要时不时的弯腰。所以这时候我就发现，我的动作就是我不知道该，呃，就是我我过了脚，过 <laughs> 了手，过了手。 光去觉知手，然后就不要去觉知脚了。嗯，然后或者是只觉知脚，就不要去觉知手。然后第二个问题是，嗯，之所以有这样的困惑，是因为我们现在的觉知力还很差，觉知的那个范围还很窄。等到我们觉觉知力越来越强之后，其实我们身体每一个部位在动，我们都完完全可以清清楚楚的觉知到。嗯，OK，这两个谢谢。 ทใดที่หนึ่งตัวไหนมันเด่นขนาดนั้น เราก็รู้ไป เท้าเดินเด่น มือถูเด่น เราก็ดูตอนนั้น ให้ดูคันทาบรวม很多一起在动的时候呢，啊，要记住这一点，就是说哪一ท最明显，我们就去执ที่啊，哪个最明显，动的最明显，那我们就执行那个，明白？ 问题，你下蛋，许问。 Конечно, знаю. ปฏิบัติทำแบบสมาธิครับ หลับตาแบบนี้ครับ แล้วคันนี้พอมายกมือสั่งจังหวะทำไปทำไปแตอยากจะหลับตาอย่างแบบนี้เองครับ เราเขาว่าแน่ใจว่า คันเทปไปเรื่อยๆ มันนี่ดีขึ้นไหมครับเออเราก็เคยเป็น แล้วก็เลือนตา ก็ออกมาก็มันลูก ไม่ยาก ตามเราต่างเลือนตาที่สมาสตตามจังหวะปวดเลือนตากันยกมือ 就 <laughs> 是一定要知道，说要轻轻松松的。那么知道以后呢，啊，以前啊修过的就很难做得到。刚才老他以前也修禅定。 心情也可以换其他姿势动作，或者干脆停下来，眼睛看远一点，深呼吸，深呼吸啊，一定要让心心情是轻松的。所以我们一直在强调，修行是最好、最美好的一件事情，不是一件最紧张、最痛苦啊，脸都瘦瘦的做那个。 ถ้าเรือนตาดีที่สุดระับตาไม่เป็นสากลถ้าเรือนตานี่ ชีวิตเราต้องเรือนตาทำงานทำการไม่ใช่หลับตา 适合运用到生活当中。刚才也最适合现在这个快节奏的时代，也最适合现在。

心里的苦，太太是另一的事啊。小豆豆说叫我教你太太， <laughs> 你明白这个意思吗？让你分得清清楚楚，身体上、舌头上吃的药的苦，和心里。 จากการคิดเลยนะ มันดินมันรู้รสก็ดีแล้วนะ บางทีอย่างหลวงพ่อแต่ก่อนให้คีโมฉายรังสี ดินไม่รู้รสไม่รู้รสชาติเลยเลยนะ ก็เป็นธรรมชาติของกาย แต่ใจไม่ทุกข์กับธรรมชาติตรงนั้นก็ได้ มันรู้รสก็ดีแล้วใช่ Thank you. พ่อครับคนนี้คนมองไม่เห็นครับตาบอดครับ มองไม่เห็นครับในคนนี้ครับ คนที่กำลังเว้าอยู่ตามันเสียเลยครับตาตาเสียตาบอดนะครับ ตาบอดแต่มองว่าเห็นครับบอดตอนไหนไม่รู้บอดมาแต่เดิมหรือบอดเดี๋ยวนี้ไม่รู้ครับไม่รู้ฮะบอดมาเดินบอดบอดทีหลังอายุ ออดตอนโตแล้วครับ บอดตอนโตแล้วครับยี่สิบเอ็ดแล้วก็ถามบวชก็ยังไงตาในไม่บอดมันตาบอดก็บรรลุธรรมได้ ส่วนพิการก็บรรลุธรรมได้ถ้าหาว่า ยกมือรู้สึกดูสึกเนี่ย มันบอดเฉพาะตาเนี่ยตาในยังดี พระรัฐบาลตาบอดเหมือนกัน เป็นพระหลานได้ สึกที่มือเท้ากระทบพื้นรู้สึกที่เท้ามันก็สลับกันไปสลับกันมา แบบนี้แหละรู้สึกอยู่ที่กายตัวไหนมันเด่นก็รู้สึกตัวนั้น回答你的问题呢就是手动啊觉知手脚动觉知脚那么它一起在动的时候哪个明显就觉知哪个如果手跟脚都能觉知到如果我们啊从上到下舌头都能觉知到那一天就 最好的，嗯，但是呢，我们其他的学员，呃，不要先不要模仿，啊，先找一个东西啊，在同一时间里，学习一个动作。然后你往下在是打基础阶段，那么呃这位师姐呢，因为她的眼睛是明，所以她呃她做着在，所以她在手在动、脚在动的时候，会非常的专注，所以她看得非常清。 说，呃，几乎念头很少，是吗？对，就是说，哎，就是感受其他地方的时候，哎，但是你如果这么专注，因为就是周围的那些声音啊、光啊，都感觉到，我了解，啊，就觉得说很好，那嗯，要半 哦，对。 ีอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็บอกอย่างพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติแบบอานาปานสติบางทีท่านก็บอกว่าวิหารธรรมที่เราอยู่ก็คืออานาปานสติเป็นเครื่องอยู่ เป็นเครื่องพัก เป็นเครื่องแสดงผมวก่าเทียนท่านก็อาศัยการยังสติ เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องพักเป็นเครื่องแสดงมันก็มีทั้งเป็นเครื่องอยู่ด้วยเป็นเครื่องแสดงให้คนอื่นด้วยแต่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อ ความดับทุกข์แล้ว เพราะว่ามันเหตุก็ดับทุกข์มันหมดไปแล้ว แต่เราปฏิบัติเพื่อให้ถึงตรงนั้นก่อน แต่พอท่านไปถึงจุดหมายแล้วท่านก็เป็นเครื่องอยู่是在出家前就已经没有苦了啊，是为了要啊度化众生。